และนั่นได้ถูกทำให้เป็นที่เพลิดเพล้วในจิตใจของพวกเจ้า และพวกเจ้าได้คิดร้าย และพวกเจ้าเป็นกลุ่มชนที่ชั่วช้ายิ่ง และถ้าผู้ใดไม่ได้ศรัทธาต่อลอและรอซูลของพระองค์ แท้จริงเราได้เตรียมไฟลุกโชดช่วงไว้สำหรับผู้ปฏิเสธศรัทธาแล้ว และอำนาจเด็ดขาดแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นเป็นของอัลลอฮ์พระองค์จะทรงอภัยแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์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 فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا บรรดาผู้ที่เหลืออยู่ในเมืองจะกล่าวว่า เมื่อพวกเจ้าออกเดินทางไปยังกอง ทัพเฉลยที่ คอยบัตเพื่อไปยึดเอามา ก็จงปล่อยให้พวกเราออกติดตามพวกเจ้าไปด้วย พวกเขาประสงค์ที่จะเปลี่ยนคำตรัสของอัลลอฮ์ งกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่า เจ้าจะติดตามพวกเราไปไม่ได้เป็นอันขาด เพราะเราได้ตรัสไว้ก่อนแล้ว พวกเขาก็จะกล่าวอีกว่า หาไม่ได้พวกเจ้าอิจฉาพวกเราเปล่าเลย

وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดแก่ชาวอาหรับชนบทที่เหลืออยู่ในเมืองว่า พวกเจ้าจะถูกเรียกให้ไปร่วมต่อสู้กับกลุ่มชนที่มีกำลังคนเข้มแข็งกว่าพวกเจ้า จะต้องต่อสู้กับพวกเขาหรือให้พวกเขายอมจำนนดังนั้นเมื่อเจ้าเชื่อฟังปฏิบัติตาม อัลลอฮ์ก็จะทรงประทานรางวัลอันดีงามให้แก่พวกเจ้า แต่ถ้าพวกเจ้าผินหลังหนี ดังเช่นที่พวกเจ้าได้ผินหลังหนีออกมาก่อนแล้ว พระองค์ก็จะทรงลงโทษพวกเจ้าอย่างเจ็บปวดไ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما ไม่เป็นการลำบากใจอันใดแก่คนตาบอด และไม่เป็นการลำบากใจอันใดแก่คนพิการ และไม่เป็นการลำบากใจอันใดแก่คนป่วย แต่ถ้าผู้ใดเชื่อฟัง อัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ พระองค์จะทรงให้เขาเข้าสวนสวรรค์อันหลากหลาย ซึ่งมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่าง ส่วนผู้ใดผินหลังออกพระองค์ก็จะทรงลงโทษเขาอย่างเจ็บปวดลักดรดยัลลอฮุอานิลมุมินีนอิดยุบายูนกตห์ตัชจระห์อันซะลัส ق ะกีนะตะอะลัยฮิมวะอะ ي าบะฮุมฟัตฮันกอรีบา โดยแน่นอนอัลลอฮ์ทรงพอพระทัยต่อบรรดาผู้ศรัทธา ขณะที่พวกเขาให้สัตยาบันแก่เจ้าใต้ต้นไม้ เพราะพระองค์ทรงรู้ดีถึงสิ่งที่อยู่ในจิตใจของพวกเขา และพระองค์จึงได้ทรงประทานความสงบลงมาให้พวกเขา และได้ทรงตอบแทนชัยชนะอันใกล้นี้ให้แก่พวกเขา ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما และทรัพย์เฉลยอันมากมาย ที่พวกเขาจะได้รับ และปรากฏว่า อัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพ ผู้ทรงปริชาญาณ وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما ได้ทรงสัญญาแก่พวกเจ้าซึ่งทรัพย์เฉลยอันมากมาย ที่พวกเจ้าจะได้รับ โดยพระองค์ทรงเร่งทรัพย์เฉลยที่คอยบักอันนี้ให้แก่พวกเจ้า และพระองค์จะทรงยับยั้งมือของผู้คนพวกยาฮูดจากการทำร้ายพวกเจ้า และเพื่อมันการยับยั้งการทำร้าย จะได้เป็นสัญญาณหนึ่งแก่บรรดาผู้ศรัทธา และเพื่อพระองค์จะได้ทรงชี้แนะทางแก่พวกเจ้าสู่ทางอันเที่ยงตรง وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا และทรัพย์สินเฉลยอื่นๆ อีก ที่พวกเจ้าไม่มีกำลังที่จะเอาชนะมันได้ แต่ลอทรงล้อมพวกมันไว้แล้ว คืออาณาจักรเปอร์เซียและโรมันตะวันออก และลอบคือผู้ทรงเดชานุภาพ เหนือทุกสิ่ง ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا และถ้าบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้ต่อสู้กับพวกเจ้า พวกเขาก็จะหันหลังหนีอย่างแน่นอน และพวกเขาจะไม่พบผู้คุ้มครองและผู้ช่วยเหลือใดๆสุนนะัลลอฮิลลตกดลัตมินกับลนั่นคือแนวทางของอัลลอฮ์แก่บรรดาผู้ที่ล่วงลับไปแล้วแต่การก่อนและเจ้าจะไม่พบการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในแนวทางของอัลลอฮ์ وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا และพระองค์คือผู้ทรงยับยั้งมือของพวกเขาออกจากพวกเจ้า และมือของพวกเจ้าออกจากพวกเขา ไม่ได้มีการสู้รบกัน ที่หุบเขาแห่งนครมักกะหลังจากที่พระองค์ได้ทรงให้พวกเจ้า มีชัยชนะเหนือพวกเขา และปรากฏว่าอัลลอฮ์นั้นทรงรู้เห็นสิ่งที่พวกเจ้ากระทำฮุมุลลดีนกฟรูวซัดดูุมอานิลมัสิดิลฮารามวัลฮดียมะูฟันอันยบลุกมิลละ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 พวกเจ้าให้ห่างจากมัสยิดฮารอมและการเชื่อสัตว์พลี ที่ถูกกักกันไว้ไม่ให้บรรลุสู่การเชื่อของมัน หากมิใช่ เพราะมีบรรดาผู้ศรัทธาชาย และบรรดาผู้ศรัทธาหญิง ซึ่งพวกเจ้าไม่รู้จักพวกเขา พวกเขาก็จะฆ่าพวกเขา แล้วก็จะเป็นเหตุให้เกิดโทษแก่พวกเจ้า เพราะพวกเขาโดยไม่รู้ตัว ทั้งนี้เพื่อ อัลลอฮ์จะทรงให้ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ เข้าอยู่ในความเมตตาของพระองค์หากพวกเขาแยกออกจากกัน แน่นอน เราก็จะลงโทษผู้ปฏิเสธศรัทธา ในหมู่พวกเขาอย่างเจ็บปวด إذ جعل รูฟีก كفروا في قلوبهم الحمية ح م ي ลจาฮิลียะ فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما ขณะที่พวกปฏิเสธศรัทธาได้ทำให้ความหยิ่งยะโสมีขึ้นในจิตใจของพวกเขา ซึ่งเป็นความหยิ่งยโสแบบสมัยแห่งความงมงายอัลลอฮ์จึงทรงประทานความเงียบสงบของพระองค์ให้แก่รอซูลของพระองค์ และแก่บรรดาผู้ศรัทธา และทรงให้พวกเขาตั้งมั่นอยู่บนคำกล่าวแห่งความยำเกรง โดยที่พวกเขามีสิทธิ์ยิ่งต่อคำกล่าวนี้ และเหมาะสมคู่ควรยิ่งอีกด้วย และลอนั้นทรงรู้ทุกสิ่ง لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريباً โดยแน่นอนอัลลอฮ์ทรงทำให้ความฝันนั้นเป็นจริง แก่รอซูลของพระองค์แน่นอนพวกเจ้าจะได้เข้าสู่มัสยิดฮารอมอย่างปลอดภัย หากอัลลอฮ์ทรงประสงค์ โดยบางคนโกนผม และอีกบางคนตัดผม พวกเจ้าอย่าได้หวาดกลัวเพราะอัลลอฮ์ทรงรู้ในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้ ดังนั้นพระองค์จึงได้ทรงกำหนดชัยชนะอันใกล้อื่นจากนั้นอีก هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا พระองค์คือผู้ทรงส่งรอซูลของพระองค์มาพร้อมด้วยทางนำที่ถูกต้อง และศาสนาที่แท้จริง เพื่อพระองค์จะทรงให้ศาสนาของพระองค์นั้นประจักษ์เหนือศาสนาอื่นทั้งมวลและพอเพียงแล้ว ที่อัลลอฮ์ทรงเป็นพยานว่ามุฮัมมัดเป็นศาสนาทูตของพระองค์มมมุฮัั م รัสูลุลลอฮ์ والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما มุฮัมมัดเป็นศาสนาทูตของอัลลอฮ์และบรรดาผู้ที่อยู่ร่วมกับเขา เป็นผู้ที่เฉียบขาดต่อพวกปฏิเสธศรัทธา เป็นผู้เมตตาสงสารระหว่างพวกเขาเอง เจ้าจะเห็นว่า พวกเขาเป็น ผู้รวกัวสุยูด โดยแสวงหาคุณความดีจากอัลลอฮ์และความโปรดปรานของพระองค์เครื่องหมายของพวกเขาจะปรากฏอยู่บนใบหน้าของพวกเขา เนื่องจากร่องรอยแห่งการสุยูด นั่นคืออุปมาของพวกเขาที่มีอยู่ในคัมภีร์เตารอดและอุปมาของพวกเขาที่มีอยู่ในคัมภีร์อินจิลปันหนึ่งมเมล็ดพืชที่งอกนอ หรือกิ่งก้านของมันออกมา แล้วทำให้มันงอกงาม แล้วมันก็เติบโตแข็งแรง และทรงตัวอยู่ได้บนลำต้นของมันนำความปลื้มปิติมาให้แก่ผู้หวานเพื่อที่พระองค์จะสร้างความโกรธแค้นให้แก่พวกปฏิเสธศรัทธาเพราะพวกเขามุสลิม และอัลลอฮ์ทรงสัญญาแก่บรรดาผู้ศรัทธา และกระทำความดี ในหมู่พวกเขาว่า จะได้รับการอภัยโทษ และรางวัลอันใหญ่หลวง